kantatzeko ohidua doi bat galdu bada e, zunbait horren berpiztu nahian aitia. Diala bi urte, Barkoseko Elizabestan kantan jauntxe ondun, zunbait hasizien gogozka, ean etzien kantatzeko biltzen ahal. Hoi, bisede nausientako. Horren antola saletan den Jean-Fabien Echardoi. Zentako ez eh, zerbait eh, egiten eh, kantoean ara biziazteko do gazter bai kantatzeko ideia edo gustan emaiteko. Eta hor din, udain uh, kursin, uh, bost rola bildu gutuk, eta gogozkatu, eta libruska bat uh, plantan ezai. Libruska hortan, egun talautan ogei kanto edutie, eta hoike maiten utie, hilabeteko azken ostialoz, horatu jantzen dien hogei hoitamar jentek. Hau dela intzineko urtian, guk taldeko bainatxara sora, eta junez borda jintzien, berritan. Aldi juntan, eniaute txamen dizinen da. Harks beruala joaiteko gugua baitzien, ben ahen jitia zentako entesgarri den Jean-Fabien Echardoi. Eniaute txamen di eta bomazia ba, lagalde bai, ordin, eh, uh, ordin ko kantai uh, famatik eta Euskal Herriko gizarti uh, eh, iharrausten eta ordin, uh, epoko guna eginik eka uh, gogozkatu eta dola. Eta ekarten beti zerbait uh, uh, uste diagio badak igula gaitza zumaik, bena bon, habo eh, ekarriko dik uh, kilan, Jean-Louis Lakaba igorriak koblakai eta kantaia, eta Michele Txeko Barginentia, azken hunek, arteka ilana egin jalaik. Beaz, gai huntako itzordia, barkoseko Silven Sardoien pitch ostatian, gaiko behatzietan.